nama radiyo isanganiro iravuga rimwe mu kwezi ibibazo byo mu karere k'ibiyaga binini isanganiro ifatikanije n'ishyirahamwe la benevolencia baramukije bakunze ibiganiro by'isanganiro ndabahani ikaze mu kiganiro ku nama uno munsi twaza kuyaga ku bijyanye n'itunganywa ry'ubutunzi kama rusange mu karere k'ibiyaga binini nk'amazi ubu amazi ariko baragabanuka mu karere k'ibiyaga eh, binini bitewe n'ibikorwa by'umuntu kubyigwa n'umwihwezo w'abahinga mu bidukikije byerekana ko amasoko y'inzuzi zinini zinini hafi zose ziri mu burundi ava mu ishyamba rimwe kama ikibira n'aho uburundi bufise n'ayandi mashyamba naho biri uko uburundi rero burafise amazi busangiye n'ibindi bihugu bibanyi turavuga nk'uruzi rusizi hamwe n'ikiyaga tanganyika none ayo mazi atunganijwe gute ni kubera iki ari ikintu ngirakamaro mbega arashobora kuba isoko ry'indiyane hagati y'ibihugu mbega ubwo butunzi kama ariyo mazi yotunganywa gute kugira abe isoko ryo gufashanya rishikana ku iterambere ry'akarere k'ibiyaga binini mu bijyanye n'ubutunzi n'imibano ibi rero ni bimwe mu bibazo tutaguca hirya no hino muri kino kiganiro ku nama mugira mushikirizwe na jewe Vestine Butoyi kumwe n'abatumire eh, babiri turafise umutumire wa mbere ambassadeur Albert Mbonerane akaba yarabaye umushikiranganje w'ibidukikije akaba n'umuhinga mu bidukikije ambassadeur Albert Ndakura mukiki mwaramutse turi kumwe kandi n'umuyobozi mukuru ajejwe amasoko ntanganguvu mu bushikiranganje bujejwe amasoko ntanganguvu nguvu eh, hamwe no kubaza ntimbe uramaze kubona uruzi ruvuye ahandi ruza mu burundi mm-hmm. nta ruhari mm. mugabo amazi ava mu burundi aja ahandi arahari twofatira nko kuri ayahe aha naho twafatira kuri eh, dufate uruzi bitwa ni niwavariya mu rutovu ukagenda mukaja eh, mu ruvubu agasohoka ayo mazi ntidusubira no kuraba icarika arakora ahandi mm. turavye tanganyika kumbure turayisangiye n'ibindi bihugu mugabo amazi yose aca yitembera agenda muri icyo bita mu gifaransa fleuve congo Urabye rusizi ego twagira ngo ava muri za kivu araza agatemba mugabo kugira uze kuvoma amazi ya rusizi ngo yanyu aba yamaze kwinjira muri tanganyika ugaca usanga turi ko dukoresha bike mugabo turumva turaha amazi abandi hanyuma rero nk'abanyagihugu nabo ego turetse mu bisaga usanga batuzaniye amazi n'iki ariko ntitwaje mu mitumba ruguru iyo tuvuka mm. hamwe umuntu akubaza ntimbe amazi banywa bayakura hehe bajya kwirondera ku masoko atari make ugasanga rero ayo masoko aratemba mbwa muri kino gihe urabye ibihe tugezemwo hariho amasoko usanga yarakamye aho rero n'ikindi kibazo dushobora kuza kuraba hanyuma mbwa hamwe twotegera yuko amazi ari ubuzima kuko hari umuhinga yatubwiye yuko urashobora kwirirwa utariye muganga ntashobora kwirikwa utanyoye n'utuzi na dukeya kuko umubiri wacu eh, ku bice mirongo indwi ku ijana bigizwe n'amazi urumva rero hafata isoko muri rutovu eh, isuse ya nili eh, hagaca haba n'aya mazi ya rusizi mm. ayo mazi rero eh, ya rusizi asanzwe yisuka mu kiyaga cya tanganyika mm-hmm. ayo mazi rero iyo atari isuka muri tanganyika tubanahora tuyasangiye mm. itunganywa rero ry'ayo mazi rirafise amategeko ngenderwako rusumo force mhm. kuri urwo ruzi nyine rwa rusumo mm. Eh, na wone uzogabugamo gutatu hagati y'uburundi tanzania be mhm. ko urwo ruzi rusanzwe ruca ah, ku mbibe y'izo nzuzi murumva rero yuko mu itunganya ry'inzuzi nta n'umwe ashobora kuyadukiza ngo agende yubake atabanje kuvugana n'ibindi bihugu bisanzwe bisangiye ayo mazi yego mbega iyo bariko barashyiraho amategeko kugira ngo mushobore gukorera hamwe muterere iki nk'uburundi kugira ngo mutunganye neza ayo mazi asangiwe ibihugu byose birahurira hamwe birahurira hamwe bikavugana hanyuma bigashika mm. ku mugambi umugambi wiyumviriwe n'igihugu kimwe mm. gice gihamagara ibindi bihugu bagaca bicara hamwe mm-hmm. hanyuma bamaze kwicara hamwe bakavugana bakaraba amategeko atezwa azobagenga mm. bakongera bakaraba mbega igihugu kimwe kimwe nko mu gihe ari urugomero kizogura ku mafaranga angana gute mm. ayo mafaranga agaca abangana ku bihugu byose mm. gutyo rero bagaheza bagasinya amasezerano yego muvuze uko igihugu wicimbira umugambi gihamagara ibindi bihugu kugira ngo bajye hamwe uburundi buramaze kwiyumvira umugambi bushyira uhamagara ibindi bihugu kugira bakorere hamwe muri uko gutunganya amazi muri iryo tunganya ry'amazi ahanini ababyeyi yuko imigambi ijyanye n'umuyaga nkuba iri gukorerwa kuri ruzizi eh. no kuri rusumo rusumo force eh, umugambi woba wariyumviriwe n'abarundi gusa eh. navuga yuko utibonekeza cyane kuko nk'uko yabivuze hariya amazi ahanini ayo twubatse ko ava muri ibyo bihugu agaca yisuka muri tanganyika navuga muri muri aka karere ka k'ikiyaga cya ko k'ibiyaga binini hanyuma byoba bimeze gutega dr engineer marta murakoze cyane ibyo mm. muvuze n'ibyo eh, uwo mugambi urahari kandi ugeze ku ntambwe ishimishije kuko eh, ibyigwa byararangiye eh, mhm. ngerageje gukosora gatoyi ibyigwa byarasubiwemo mm. ubu tukaba tuzoronka megawate amajana abiri na zitandatu amajana abiri na zitandatu kuri ruzizi ya gatatu cyangwa iya kane kuri ruzizi ya gatatu Mhm. hanyuma aho kuri ruzizi ya gatatu mm. eh, kubera uburyo rero butari bwakwire mm. ubu eh, abasanzwe bafasha ibi bihugu byacu baremeye gushyiramo mm. uburyo uburyo busa n'ubwabonetse mm-hmm. uno munsi rero eh, umugambi aho ugeze bariko bararondera amashyirahamwe azoza kubaka urwo rugomero muvuze ko bariko bararondera uburyo na yizi miliyoni 138 z'amadolari zoba zaratanzwe canke ntiziratangwa eh, izo miliyoni ntizishoka zica zitangwa ubwo nyene mhm. oya eh, ari iyo banki iremera ko izotanga ayo mafaranga mm. hanyuma hagasinywa amakontra mugabo eh, amasezerano mm. agasinywa ariko eh, amafaranga ajya gutangwa ari uko urugomero rwatanguye kubakwa bivanye eh. Eh, yarasinywa mhm. kuko ntibokwemera amafaranga hama ngo bareke kuyasinya mm. ariko nk'uko nawe mpeje kubivuga kuyasohora mm. asohoka ari uko ibikorwa byamaze gutangura ikindi nagomba nongere ko ayo mafaranga ubwa mbere na mbere bwo bwo ntiyarakwiye mhm. byasaba yuko hariho abandi kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mm. bari bakiri ko barasubiramo ibyo byigwa mm-hmm. bigiye guhera ubu muri bibiri na mirongo ibiri na kabiri reka rero tubibutse yuko tubandanye ikiganiro ku nama aho turi ko turabira hamwe e, itunganirizwa hamwe ry'amazi asangiwe mu karere k'ibiyaga binini biriko birakora muri iryo shyirahamwe twavuga ryo gukurikirana neza ingene tangikirika iratunganywa ibiro byayo icyicaro kiri ngaho bujumbura mu burundi mm. hanyuma rero ingene bigenda ni uko urongoye icyo gisata uko imyaka ine igendera hera hanyuma rero bakaza baratuma ko n'amanama y'abashikiranganje bashinzwe ibidukikije muri ibyo bihugu bine kugira barabire hamwe icyo koko nta mu burundi ubona bari bashyize imbere iki muri uwo mugambi wa ratawama ahi burundi muri uwo mugambi wa ratawama bari bashyitse eh, ingingo nyamukuru hariya ku bita ku buterere mm. ahantu hari aya mazi ava mu mpangu zacu mu mahinguriro akagenda akirunda hariya ugaca usanga ariho harashize imyaka itari mike batatunganya neza ayo mazi ntamere neza mugabo agaca atemba ugaca usanga agiye konona tanganyika mm-hmm. nibyo bari bafatiye kugira ngo baranyine bahakora neza kugira amazi agende yamaze gutororwa neza ntasubire konona tanganyika mikindi mm-hmm. bafatiye ko ni uko bashyiraho hategerezwa kwirinda kuyacafutsa mu itunganywa ry'amazi rero eh, hariho ibyo bita eh, gukingira ibidukikije eh, twebwe rero mu bushikiranganji bw'iwacu iyo hari umugambi uwo ari wo wose ugiye gutangura habanza gukorwa ibyigwa nyabyigwa rero biba bijyanye no gutunganya akarere uwo mugambi uzokorerwamo ku bijyanye n'ibidukikije mm. icyo kigwa rero kirerekana ingene amazi akingigwa aho hantu turi dukorera umugambi mm. aho ntuvuga eh, ni nko guca bategura gutera ibiti mm-hmm. tugategura guca imikobeko muri ako karere mm. kaba kariko gakorerwamo umugambi mm-hmm. Eh, icyo gihe rero iyo tumaze kubaka urugomero mm. murazi yuko amazi tutayafata mm-hmm. amazi turayakoresha hanyuma tukayarekura agasubira muri eh, muri wa mugende yari kwaracamo mm. bisigura rero yuko imigambi ijyanye n'umuyaga nkuba ubwa mbere bw'ubwo ntiyonona amazi mm. amazi uko tuyaronse turaheza tukayakoresha mm. eh, amaze kurengana avuye mu mashini tugahita tuyasubiza iyo yari ajapfa mm. nicyo gituma eh, iyo turi ko dukora uwo mugambi haca habaho ibyo nababwiye imigambi imperekeza yo gukingira aho hantu hose turi ko dukorera umugambi mm. igihe hari ibishaka kononekara ni mu gihe umugambi uba ukiri urakogwa kuko birasaba ko bimba hirya no hino hmm. ugaca usanga ya mazi arashoboye gutosekara nicyo gituma rero iyo migambi mperekeza ikikorwa kugira ngo mu gihe urugomero ruzoba ariko rurakora amazi ntazogume afise ingorane murabandanya mukagira isuzuma ni nyuma yo gukora iyo migambi mperekeza kugira ngo mubone by'ukuri ko yashyitswe ko kwihangira umwari mwipfuje ibyo turabikora cyane kuko mm. tutabikoze n'urugomero ntigoheza ngo rubeho mm. e, nicyo gituma n'uwayasangiye mu gihugu kimwe harashobora kuba injyane mm. eh, urashobora gusanga reka ndaguhe akararo gusa mu gihugu cyacu mm. hariho ikomine zibiri zitwa mugamba na matana abona nabo barasangiye amazi kuko amazi ibice mirongo umunani ku ijana by'amazi bakoresha muri matana mhm. ava muri mugamba mm. hama rero nk'ubu ari muci ugasanga amasoko ntari karatanga amazi nk'uko babyifuza mhm. ayo mugamba bagaca bagira bati none ayo mazi yacu ni ukitureka ngo jihariya kandi nayo tuyakeneye ugaca usanga rero bagiye gufata nk'umupanga batemye umuringoti hanyuma bagaca usanga ayo mata bakanindira ko amazi aza bakabura mm-hmm. hanyuma rero bagacara baduga buke kugira barabe aho ayo mazi byabereye ugaca mm. usanga rero birateye ingorane hanyuma umugabo wo eh, nari nagize amahirwe yo kuza kubikurikirana mm. twari twashoboye kumvikanisha abarongoye komine ya mugamba na komine ya matana kugira tumvishe yuko Eh, birashobora gushika nk'aho eh, nko muri tanzania bagomba kugira ngo baze gucukura mm, eh, ibitoro ugahita usanga mu burundi turi kutumvashakira umugabo ntibigeze bumvikana bose hamwe ati tubikore rimwe mm. ibyo urumva rero ntibyashoboye gutera imbere mm-hmm. hanyuma Eh, mugabo tugira imana ngaha mu burundi ibyo bihugu dusangiye yaba ntuze eh, uruzi rwa nili rugenda gushika mu misiri kubera bagiye bashyiraho amasezerano y'ingene bukumvikana mm. urabona yuko mm, barashoboye gutora inyishu mugabo nko kuri nili twe tubireke ngaha urabye mu myaka iheze ingene ayo mazi dusangiye yaba nire yaba tanganyika yaba rusizi gushika uno munsi nta ntambara iraba kubera ko ari ayo mazi mbwa n'ugenda muri eh, cade uzasanga hari intambara ikibazo ni cya kindi muyobozi mukuru jejwe amasoko ntanganguvu amazi asangiwe n'ibihugu bibanye arashobora kuba isoko ry'indyane hagati y'ibyo bihugu yego amazi asangiwe n'ibihugu mm. ashobora no guteza ingwano hagati y'ibyo bihugu bibiri mm-hmm. mu gihe ibyo bintu bidakorewe hamwe mm. n'abasangiye ayo mazi ni uguha akarorero muribuka ibyabaye ku Burundi n'u rwanda Mhm. Eh, kuri sabanegwa mm. igihe batubwiye ati amazi yarakase acajya guca mu gice cy'uburundi hacasigara mm. itongo rigiye ku ruhande rwo hakurya mm. aho u rwanda rwaciye rushaka kugihagira murazi ibyakurikiye yuko basutsemo mabisi kugira ngo iyo ngorane ihave uca ubona yuko rero amazi iyo ari mu rubibe asangiwe n'ibihugu bitandukanye mm-hmm. iyo ibyo bihugu bitabyifashemo neza eh, harashobora kwaduka injyane zifatiye kuri ayo mazi mm. mugabo uno munsi twoshima yuko atanjyane ndende zirigera zibonekeza mm-hmm. kuko uh, ibihugu byose bisanzwe bizi amategeko ku amazi ugasanga aciye afata uwundi murongo mm. atategezwa gufata ugaca usanga iby'ikindi gihugu birononekaye none ni igihe cyo kugira ngo gutunganya ikoresho ry'amazi rusange bibe isoko ryo gufashanya rishikana ku iterambere haba mu by'ubutunzi cyangwa mu by'imibano mu karere k'ibiyaga binini reka mm-hmm. icya kabiri uwo mugambi uca ibihugu byose uko ari bitatu mm-hmm. murumva ubutunzi ko babuteye imbere icya gatatu n'imibano iratera imbere aho navuga nk'uko usanga dufatiye nk'akarorero kuri runzizi ya kabiri mhm. n'ayo mazi yari asanzwe akoreshwa bakirima igikaju ku mm. ruhande rwa kongo murazi yuko ayo mazi yakoreshwa mu iterambere mm. ni ukuvuga yuko eh, gutegura imigambi yaba iyija ku gihugu kimwe cyangwa iyihuriye hamwe n'ibihugu ryoba bisoko ry'iterambere kandi iyo migambi irahari mhm. mu gihe itunganijwe neza yego ikibazo ni cya kindi arabura mbonerane umuhinga mu bidukikije uno munsi ubona igikwiye gukorwa ari nk'ikihe kugira ngo amazi asangiwe abe isoko ry'iterambere no gufashanya ku bihugu by'akarere k'ibiyaga binini yego murakoze e, nibaza yuko byinshi muvukanye amaze kubivuga ariko turabye ingene babonye ko Eh, amazi adatunganijwe neza ku neza ya bose hashobora kuba ukutumvikana mbere n'ingwano zikaba eh, aha twari twavuze ishyirahamwe ry'ibihugu biri mu karere kavamo amazi y'uruzi nile mhm. hanyuma amazi yo mu gace Tanganyika kugira utegere neza yuko ari intumbero mm, ibyo bihugu byihaye ugiye kuri ibyo byantuze cyo bita mu gifaransa initiative du bassin du Nil baca bavuga bati rihurikiwemo n'ibihugu cumi birimo amasoko y'uruzi nil canke biri ku nkenge intumbero yaryo no guhimiriza ibyo bihugu ngo bisenyere ku mugozi umwe mu guteza imbere ubutunzi kama bw'ako karere ku neza ya bose mhm. muri icyo gihe rero ico twofatira ko nuko twakoma tugira tuti none ivyo bihugu byiyemeje aya masezerano aranditse bose barazi gusoma nkuko yamwe bivuga ko nico twama duhagarara ko tugira mhm. tuti ntihagire igihugu na kimwe kigira ngo kigira umugambi wo kwiteza imbere kitamenye ko umugambi ushobora kubangamira ibindi bihugu bisangiye ayo mazi nitwumviritse icyo isi itubwira hmm. hanyuma nanjye ndiko ndarabatanganyika umunsi umwe tanganyika yaranezerewe bimaze kubona ko bashyitseho amasezerano y'uko baza barakorera hamwe mugabo tanganyika ya iravuga ati none ya masezerano ko mutaza kuranye na rikaramera kugira murabe yuko ibyo mu bihumbi bibiri na gatatu biracatunganije kwa kundi hmm. ubuhoko gwa iki hmm. kugira ngo tanganyika kuko tanganyika urabya ingene imeze eh, nuko ntabitsamye neza eh, ayo mazi yose dufise urumva harimo izo ngomero kugira ngo turonke umuyaga nkuba mm. mugabo hariho n'ibindi twokura muri ayo mazi nkubona ukubwira nti eh, jenerawayi mu budage ndiko ndaraba ubwato buca ku ruzi rwitwa mhm. hamwe bagira bati dukore neza iri mu biyaga bike ku isi birimo amazi ushobora gutwara igikombe ukavoma ukanywa mugabo turi ko turanywa nyine turi ko turayicafutsa haba ngaho iwacu cyangwa ahandi ibyo byose birakeneye yuko bose bahaguruka kuko bizoshika igihe yuko abantu baza ubu tuza kurondera igitoro ahandi mm. bizoshika yuko abantu baza kurondera amazi muri Tanganyika bajya kuyanywa iyo atari mm. none bizogenda gute ntitubona tutayifata neza ikibazo kidatorewe inyishu ni ikibazo kiba kititwe neza mm-hmm. kugira ngo ikibazo nk'ubu turi ngaho turi batatu tukagira tuti ikibazo ni tukakiraba imizi yacu ah, twavuga tuti turumvikanye ikibazo ni iki intambwe ya kabiri ni yahe none twokora iki kugira dutorere inyishu icyo kibazo mm. bijya rero bikorewa kuri rusizi bagira ingomero bari hamwe mm. no kuri tanganyika bakwicara bagira baratubwira bati aya mazi azaradoga muri upfira bujumbura karemi mm. yotemba neza gute kugira ngo ibintu bigende neza eh, ambasaderi mbonerane aho ni ku ruhande rw'abarongoye abandi mbega abanyagihugu bo bafise uruhare uruhe kugira ngo eh, ubutunzi kama nk'amazi abanyagihugu abanyagihugu urabareka eh. directeur general abizi mm-hmm. abarundi mm. abatanzania ndabareke si ariko abarundi mu bisanzwe umukuru umurongozi avutse. Mm. abarundi baragamburuka mugabo utavuze baca bagira ati bya binini bisanzwe mm. uzoba nk'ishyamba ariko barariturira hamwe buri amatara ahagurutse ati sinzi asubira kubona ibyo bintu mm. baca batekana mm. mugabo agira agace bita akabona nta muntu aje kumubuza mhm. aca ati ujya kuba atamubujije reka mhm. nzi guca ugasanga babihiritse yakumbura nabo nyine bakeneye bukebuko azokibwa nande mm. twebwe turongoye abandi tubanze duhaguruke tugire twabitegereye mhm. hanyuma kubitegera ndabishikirize mm. abandi nk'ubu muri tanganyika nakubwiye urabye imicafu tugenda tugataya gutyo umunsi mutantere wo mukazi ugira ati sinzi usubira kubona iyo micafu mwataye mantuze mu migende y'amazi mu gisagara ni iki kuko imvura iguye byose bitemba bigenda gutya kandi bitemba tubibona muhitwara hehe byose tubitunganye neza abanyagihugu bamaze kumva iryo tegeko bazorikurikiza mugabo tutababwiye bukwiye ndabaronce twisinzira nta ariko gambasadere mbonerane hariho ijambo mwigeze kutubwira ati amazi yarabaye isoko ry'amatati hagati ya matana na mugamba n'abanyagihugu bagiye gutobora irya miringoti kuko ntibarabakuru abarongoye umwumva umunyagihugu wewe adafise uruhara aho tumareye kubijyamo tukabyigisha rege abacu bagenda kubwira abo ku mitumba ati ntimuze musubire kuko mm. mu makomine yose turacyo twita mbabare mu gifaransa regi komine dolo mm. ni urwego rushinzwe kwa amazi muri komine rutunganijwe mm-hmm. aho rero bacereje hanyuma hariho na buganda muri mugwi hari isoko ry'amazi muri buganda nta mazi bagira mm. hamaramo abarongozi b'Uganda bagira bati reka turondere umugira neza yodufasha yuko turonka amazi ava hariya imugwi mm. niba tuyakura mm. hama baragenda bararonka imfashanyo ayo mazi araza ashika ibuganda ibuganda bararonka amazi bikoreshereza mm. mugabo bamwe bimugwi ntibabaje ati mbe mwe nta tuzi mukeneye umaze kugira umugende aho ugenda uraca mu bisanzwe kugira woheze agateka akazina muntu ko amazi turayasangiye warinda kubasigira eh, aho eh, bacita ngo kibone Fontaine eh, aho agira ati nzoza kuvoma abimugure barashoboye kubasanze atatuzi babahaye bagashira ari Uganda mm. abaje kuyatemagura baratubaje tushasanga nabo barakeneye umuntu abavugira twaciye tubabwira tuti mu mubwire umuntu yabafashije kugira ujya mugende w'amazi agende yubahirize amategeko aza arabasigira aho bazoza baravoma nabo mm. mu mezi atandatu bari babikoze yokora inyifato yugira nibahere ku barongoye ahubwo jeho nari kuvuga mm. igihushana cyabyo ahubwo eh, umwenegihugu niwe yatezwa gutahura yuko ubucafu bwose bukorokeye mu mazi mm. aha aba ari hose mm-hmm. muri iyi base mm. ya kongo mm. byose bitahira mu kiyaga tanganyika uno munsi rero arakeneye kumenya yuko nimba nsanzwe ndi mu ntara eh, muri komine ya musigati na mm. karorero mfashe mm. ngaterera eh, ikintu nk'ipulasitike cyangwa nk'ikindi kintu cy'igicafu mm. mu ruzi rumanuka ntahure ko cyose gishikira mu kiyaga tanganyika ko ngiye konona bimwe bya bidukikije biri mu kiyaga tanganyika nibaza rero yuko eh, abenegihugu ari bo bafata iya mbere mm-hmm. kuko abatware bobo baguma babisemerera baraguma babivuga ati ikiyaga tanganyika kiriko kirategwa mu buryo butandu ubundi canke buriya mhm. mugabo eh, burya umwene gihugu adahagurutse ngo yumve yuko bimwe abwirwa akwiye kubishira mu ngiro mhm. nibaza yuko eh, naho boguma bavuga basemerera n'isi yose umugambi wose wose ukozwe regide zitegerezwa gusigaza amazi kuri iyo mitumba yagiye iracako kugira nabo baronka amazi mm. kuko kare byaribonekeza ko bagenda bayaca uko nyene bavuga ati amazi yavuye iwacu none bayatwaye hariya mm. ibujumbura ariko twe twayabuze bagaca bayaca ariko rero hamaze gufatwa iyo ntumbero yuko regide zigenda irasigaza amazi ahicishije imigende yayo mm. ibyo byaciye bihagarara mutirero kugira ngo eh, habe ugufashanya kuvuye kuri ku gutunganya amazi rusange hagati y'ibihugu umunyagihugu wo muri ako karere k'ibiyaga binini yarakwiye kugira iyihe nyifato inyifato y'umunyagihugu wo muri ibi bihugu mm. icya mbere yo kumva yuko atosekaje ibidukikije bimugarukako mm-hmm. uko biri kose bizomugarukako mm-hmm. amaze kumva yuko aya mazi dusangiye nk'umurundi akumva yuko amazi dusangiye atari muri congo gusa mm-hmm. ari ay'abarundi kandi akagaruka akibuka ati yafi yo mu kiyaga tanganyika izoboneka ari uko jewe umwenegihugu ntagitosekaje nk'icyo mm. gihe muri ibi bihugu byacu tuzoshika ku ntumbero eh, ishimishije aho none ababwira kandi ko nko mu minsi iheze ku rugomero rwa ruzizi ya kabiri mm. harigeze kuba hibonekeza ubucafu bwinshi bwagomereye mu kiyaga mm-hmm. mbwa kubera ukutamenya mm-hmm. nuko abarongozi bacu kuko barabitegera mm. baragiye mu ishuri eh, n'amategeko usanga bayazi mm. bagize bati ubu rero murinda kwifata gutya na gutya mm. ndamaze kubona abarundi ubabwiye barategera mugabo umuretse akaguma yigira gutyo mm. acagira ati bya binini bisanzwe mm. eh, nicyo gituma rero hariho uruhara rukomeye rw'abaturongoye kuko nama nabonye nko mu bidukikije usanga ariko baragira gutyo yego musitanteri ntashobora kubona hose mm. mbwa ku nzego zose nkajya mu karere tubamo mm. umukuru wa zone iki akagira ati kuko eh, ikijyanye n'amasoko ntanganguvu nta muntu w'umwenegihugu acinjiramo mm. kiba gifite ababijejwe kuko n'ubuhinga eh, bukomeye kandi kenshi turagerageza yuko abariko bacunga izo ngomero bagerageza kuraba yuko hejuru yago atabiriko birononekana mm. nico gituma hajya tumaze gutunganya urugomero turanafata n'akarere mu gisagara mhm. aheza kunywa akantu agaca aterera muri rwa ruzi ntiyiyumvire iyo bigiye gushikira mbe bishikira n’ibiherera hajya nyine mm. imvura iragwa itore ka kantu ishire muri wa mugende ikirungika mu kiyaga Tanganyika nicyo gituma nagumye nshingira mm. ego yavuze ati abatware ego basigurira abantu mm. eh, burya gusigurira abantu baraheba bakumva mugabo nta bene gihugu nibumve ko ari ibyabo kwaba gukingira inzuzi naho mwavu twafatiye ku nzuzi gusa burya no gukingira igisagara birakenewe ugaca usanga umuntu imbere y'urugo rwiwe imbere y'ubwo rwiwe barahataye ibicafu ariko agaca bigumizaho ukamenga n'isi ndabinezwe mm. ati kumbura imvura izobikuraho hariho no mu makaritsiye aho usanga eh, abo bantu nyene bari gukingira y'amazi aribo bahengereye imvura iguye bagaca bafata ibyo batonoye byose bagaca basuka muri wa mugenda mm. nkibiyumvira iyo bigiye gushika mbega iyo bigiye gushika bizokora iki nicyo gituma tuvuye ku ihimirizwa ry'abarongoye abandi muri ayo makaritsiye n'imitumba hoba nuko umwene gihugu nawe yumva yuko igihugu ari iciwe kandi ategezwa kukibamo gisa neza yego murakoze rero ni kuri izo ntereranyo zanyu duciye turangiriza kino kiganiro ku nama cy'uno munsi reka nshimire cyane Vestine Butoyi nakibateguriye nkakibashikiriza na gahwane Una Unama ni ikiganiro cya radiyo isanganiro mu nama abarundi bashikiriza ibyiyumviro byabo ku byerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo Burundi bwugorore